La monda economio malcrescis. La monda economio dum la passintai quin monatoi suferis SHOCKON. Pro la cronvirusa pandemio, subite ocasis forta shrumpo en plurai sectoroi. Aviadiloi estis portintai la viruson el Cinio en la tutan mondon. Seque necessis draste limigi voyagioin per aviadiloi. Se mi exemple dum februaro ancora ovidis cinoin promeni tra la Mirabel Giardeno en Salzburg, ce alia visito tie en maio, mi ne plu vidis asiain visagioin. Sed ne nur cinoi ne plu povis voyagi exterlanden, sed ancau europanoi, estis trafitai de limigoi de voyage liberezzo. La autoritatoi en la diversae landoi consilas alla homoi passigi ferioin laueble en la propra lando. Seque, exemple la turismo al mediterraneae landoi mal crescis. Ancau la san controloi celalimoi genas, cae causas longain attendovizoin de automobiloi. Alia problemo estas noctai amuseioi. Ili povas nun funccii en Austrio nur gis la dudec tria horo, cae tial multai mastroi resignas pri al fermo, char ili ne volas riski attendeblan deficiton. Ancaula tuta cultura sectoro estas forte trafita teatrai spectacloi cae concertoi au tutte ne povas ocasi, au nur sub rigorai reguloi pri distanzo inter la actoroi au musicistoi au inter la cestantai spectantoi de spectaclo. Congressoi cae festivaloi ne ocasas. Nur in Salzburg oni curagis ocasigi la ciu jaran festivalon, quancam sub modifitai condicioi. Por la artistoi ne nur la finanza malgaino estas doloriga, set ech pli dolorigas ilin, che ili ne povas practici sian arton. Suferis ancao ge lernantoi, char ili devis resti heime, cae ricevis heim tascoin, in ili ja povis plenumi per computilo, sed mancis al ili la contacto alla sam classanoi, cae la heima cui reio ofte ne estis tre tauga loco por lerni. Espereble post la somerae ferioi, la lerneioi funccios ste nove simile alla situazio antau la pandemio. La industrio ne estis tiom trafita concerne la malcrescon de productado pro manco de labor forto au de materialoi, set pro la malcresco en la accettado de la concernae industriae productoi. Tiu malcresco estis ne nur causita de manco de mono, set de changitae besonoi. La homoi nun concentrigas pli pri la propria sfero. Ili ne plu elspesas tiom da mono por superfluae luxagioi tio montrigas tre forte en usono, kie la malcresco de la economio atingis pli ol tridec procentoin, dum en Germanio aperis malcresco de nur dec procentoi. Tio ja estas sciocai ciferoi, ciui tamen ne presentas tre eldirpovan bildon, char multai sectoroi de la economio apenau suferas, cae celcae ec estas gainintoi de la criso. Cae ancau multai homoi nun estas pli contentai ol antaue, char la concentrigio pri la propra sfero estas successiga. La familia vivo profitas ancau exemple rilatoi al naibaroi la economio post la pandemio certe recrescos, sed en quelcae sectoroi tiu recresco dauros quelcae iaroin, cae la mondo shangigas pro tiuci pandemio. La homaro ja daure evoluas. La mondo post la pandemio eble estos iomete pli bona.